Yobu esura yakana Empororo ya Elifaz Aho Elifaz omtemani amubazati Omuntu ayakukugambira ekigambo otamwa kyonka noa ayakwetanga kugamba Leba okegesa abantu bangi kandi wagumisa nomujege ebyogambire bimukirize amani mara yabama na wembwenu naiwe wagobwa agegumisiriza gawa enakuza kutera wayongobera okutina ruwanga kwawe kukugize obwesige obwesigwa bwawe bukukize eshubi mbwenu otekereze noa ayabaire nyakatetere akashuba akasirika anga ninkai mbali abayikire baraisirwe nkoko ndabo ine abakora kubi ebyo babiba nibyo bagesha Ororuwanga aikya bonene basirika Oro ekinigake kitulika bonene basosotoka Niro entale ziba zitakisinda entaleboya eba etakiulirwa iraka nebyana byayo biendeka amaino entale egira amani erambazibwa okuburwa obuyite nebyana byentale enkazi bitataama mbwenu aliwe kigambo ekyo ngambirwe omukyama nakiulira omukawi mbali abantu banagirira oturo otwa anshazi nkarote kiroto Kenya walinga nakwatwa obutini bungi najugumba nachundwa kampwamu ekizimu kikandaba amaisho obwoya amubiri bwantagarara ekizimu kyayemerera obutetengya kyonkati nashoboire kwekomya mishusire yakyo ekizimu ekyo kikanyemerera omumaisho kyesirize awumpulira eira kaliti omuntu nyakufa yakuba murungi aliruwanga omuntu yakuba nyakatetere amutonziwe nanguno mubairube talimu wa yesiga naba malaikabe nabo abakwata omushango lero bali nya abaina omubiri weibumba abo emisingi yabo eli omuitaka ababumbano kusha abalibatwa nkenyenje bwankya nibarora itakatobeere basirikire bachweka buchweka batamanyikire wamu omoyo bafa marakisigara kiri kyebisho alibonene